Labs rīts. Milzīgs eh, labs šis rīts ir, un tādēļ, ka ir rādījuma arī dzimšanas diena, devītā dzimšanas diena, kuru sākām svinēt jau vakar, un turpinam arī šodien, deviņi gadi, un, protams, kā jau parasti tādās dzimšanas dienās, tad gaidam arī dāvanas, <laughs> un šajā rītā gaidam dāvanas ziedojuma formātā. Jau pāris īziņas, starp citu, pienāca, kad ir noziedots gan telefons zvans, gan arī uh, ziedojums uh, pārskaitīts, uh, nu, tā skaitā no Liepājas puses, un milzīgs paldies par tiem ziedojumiem, kurus jūs dodat, jo tikai pateicieties šiem ziedojumiem mēs varam arī veikt savu darbību un pildīt savu misiju. Tā kā milzīgs, milzīgs paldies, un ja tu tagad brīnies, un kā tu vari atbalstīt, kā es varu atbalstīt rādījumu arī, protams, ir dažādi veidi. Viens ir lūkšana, kas arī nemazāk svarīgs e, veids, kā atbalstīt rādio darbību, bet cits un arī ļoti būtisks veids ir nauda. Tieši tā. Skaidri un gaiši. Nauda ir vajadzīga, lai mēs varētu apmaksāt visus rēķinus un, protams, veikt gan atjaunošanas darbus tehnikai, kas pēc deviņiem gadiem, protams, ka sāk plīst un tā tālāk. Es zinu, par to es daudz runāju un, un daudz mēs šeit sakām, ka viss kaut kas plīst un vajag atjaunot un tā tālāk. Bet, eh, jā, nu, ir vajadzīgas gan atjaunošanas, gan arī attīstības iespējas, un to var nodrošināt, ja mums ir līdzekļi, un šos līdzekļus iegūstam uh, ja jūs mūs atbalstat ar saviem ziedojumiem. Ja jums šķiet, ka šeit šis saturs un tas, kas e, notiek radio ēterā, ir vērtīgs un jums arī vajadzīgs, vai jums tuviem un dārgiem cilvēkiem vajadzīgs, vai varbūt tās saprotat, ka nu, man varbūt nav vajadzīgs, bet kādam tomēr tas varētu noderēt, tad ej uz rādījumu arī mājaslapu e, sadaļu ziedot un izvēlies sev piemērotāko veidu, kā noziedot, vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 000 67 69. Šādā veidā tu ziedot 4,27 eiro. Milzīgs, milzīgs paldies! Bet, nu, ne jau tikai par ziedojumiem mēs šeit gribam runāties, it īpaši dzimšanas dienā, un kā jau vakar pieteicu, šo eh, marietonu divu dienu garumā gribas veltīt tādā kā ticības liecībai, uh, Un tādēļ aicinam dažādus cilvēkus, un, un, un protams, arī priesterus, un šodien priesteris Toms, lai parunātu un padalītos varbūt tās ar pašo ticības ceļu un, un nu, jautājumiem, ar kuriem iespējams saskaramies visi vai vismaz daļa. Un ja arī tev ir jautājumi, tad arī tu vari uzdot šos jautājumus, protams, kā parasti sūtot īziņas 266 77 272 vai zvanot 67 969, un nu, mēģināsim, it īpaši priesteris Toms mēģinās atbildēt. Ne velti viņš ir šeit galu galā atnācis. Bija pareizs uzsvers, mēģināšu. <laughs> nu jā, tieši tā. Nu, uz ticības jautājumiem laikam nemaz tik vienkārši nav atbildēt, ja? Mm, jā, varbūt reizēm ir vieglāk atbildēt uz kādiem jautājumiem, ko citi uzdod, bet um, ticības jautājumi rodās arī pašam dažādas pārdomas un uh, Tas arī ir meklējums process, kuram ir jāiziet cauri, lai kaut ko saprastu, lai, lai varētu augt. Un tā kā ir labi, ka ir jautājumi. Tas nozīmē, ka meklē, nozīmē, ka ir iespēja kaut ko jaunu atrast, jaunu uzzināt, gan, gan pašam par sevi, gan, gan ticības ceļā. Uh, ja nav jautājumi, tā kā skolā parasti teica, jautājumi nav, nozīmē, vai nu visu sapratu, vai neko nesat sapratuši. <laughs> ne, nu, tā ir tiesa. Starp citu, tagad tu tā runājies, es atceros, man nu, pat pirms kāda brītiņa bija saruna ar vienu Dienvidāfrikas eh, pretorijas universitātes profesoru, kurš teica, ka Nu, tā dīvainā lieta ir tāda, ka eh, tad, kad runājam par reliģiju, tad visi mūk prom no tās. Eh, nu, I mean, eh, es domāju, ka visi izvairas no šāda veida sarunām, un, ja, piemēram, es pie alus kausa gribētu bārā sēžot runāt par reliģiju, visdrīzākais kādi ir aizietu, bet tad, kad runājam par garīgumu, tad gan visi ir kompetenti un visi var izteikties. Tā ir taisnība? Kāds tavs novērojums? Nu, tāds novērojums ir, jā, parasti par aluskausam ir drosmīgāki jautājumi, cilvēks atraisās, <laughs> varbūt, ko neuzdo, neuzdrošinātos kādos citos apstākļos pajautāt, un tad ir tās diskusijas, bet vienmēr ir jautājums, cik ir vērts iesaistīties tādos brīžos, vai tiešām cilvēks meklē, vai tas ir kaut kāda diskusija sarunas, sarunas uzturēšanai, bet par tiem atšķirībām reliģija vai garīgie jautājumi tā, uh, īsti, īsti neesmu novērojis, bet uh, nu, duši atkarīgs arī no dažādām, dažādām situācijām, cilvēkiem, ar kuriem satiekamies, uh, Un, eh, jā, varbūt kādam ir tāda drosme pajautāt beidzot, un iespējas <laughs> ir nu, Tikai tad, kad ir paņēmis pāris uh, alus kausus, tad sākas parādās raisās drosme. domas, raisās mēli. <laughs> <laughs> jā, viss atveras eh, un var, nu, beidzot tad arī sākt. Bet uh, labs ir tas tāds uh, vispārīgs jautājums. Uh, pamatā vispirmām kārtām gribas noskaidrot, kā ir ar tevi. Tu esi ticīgs? Es ceru, ka jā. Un kāpēc tikai ceru? ticība droši vien ir kaut kas tāds, ko nevar izmērīt, ko nevar uh, kaut kādā ielikt kaut kādās kategorijās. Es domāju, tas ir ceļš. Es domāju, ka es esmu šajā ceļā, ticības ceļā. Un, un ko nozīmē ceļā īsti? Tā mēs sakam, kristieši, esam ceļā. Bet ko tas patiesībā nozīmē, esam ceļā? Domāju, ka mēs drīz līdzīgi kā <clears throat> kaut kur dodoties, esam ceļā, ka mēs uh, daudz ko jaunu atklājam, daudz ko jaunu ieraugam citādāk. Un, ja mēs stāvam uz vietas, tad vienmēr ir tas pats skats apkārt, pie kurā sākumā varbūt, kas šķiet ļoti pievilcīgs, skaisti kalni vai skaista jūra vai vēl kaut kas, bet ar laiku mēs pie tā, tā kā pierodām, bet ja ejam tālāk ceļā, mēs atrodam kaut ko jaunu, un eh, arī ticība mums ir kā ceļš, ceļš pie Dieva, kas ir mūsu galvenais mērķis, iepazīt Dievu, Un tad arī esot ceļā, ir dažādas situācijas dzīvē, dažādas eh, tikšanās, dažādi cilvēki, kaut kas, kas, ko mēs sastopamies, arī dažādi šķēršļi, kur var iepazīt arī sevi, kā es reaģēju šajos brīžos un kur es varu atklāt arī, arī Dievu tajā visā, ar ko es dzīvoju. Un, ja es eju šajā ceļā, tad arī ir iespēja vairāk kaut ko atklāt, vairāk uh, iet dziļāk arī garīgumā, uh, Domāju, ka arī viens no tādiem svarīgiem momentiem ceļā tā ir lūkšana, kur arī veidoja attiecības ar Dievu, ne tikai skatoties uz tādu ikdienas situāciju, turot acis vaļā, sirdi atvērtu, bet ka es arī mācos uh, satikt Dievu, mācos viņu saprast labāk, mācos iepazīt, mācos būt uh, mācos būt Dieva tūmā. Viņš gan ir apsolījis vienmēr būt ar mums, bet droši vien, ka mēs reizēm esam tie, kas neesam viņa tuvumā, un es domāju, ka viens no elementiem šajā ceļā ietver arī to būt Dieva tuvumā, palikt ar viņu, neraugoties ne uz ko, ko mēs šajā ceļā piedzīvojam vai sastopam. Uh, nu, daudzas lietas, daudzas lietas, ka, ko pateicis, ir tā vērts, lai varbūt tās vēlreiz uh, padziļinātu, teiksim tā. Un viena no pirmajām lietām ir, uh, tu saki, ka tas ir tāds uh, atklājumu ceļš, eh, ka ceļš kā, kā jebkurš ceļš, ceļojums, eh, tu atklāji daudz ko, arī tā skaitā jaunas lietas. Vari padalīties, kas ir tas jaunais, beidzamais, eh, ko tu vari atcerēties, kas ir tas jaunais, kas agrāk tev šķita tā, bet izrādas, ka tā nemaz nav, vai kad ir citādāk, vai kad vēl ir kaut, kā, kaut kas mainījies tajā lietā. Nu, kas, ir, kas ir tev personīgi varbūt tās? nu, cik personīgi, protams, var pateikt. Ja. Bet kas ir tas atklājums, eh, nu, kas ir mainījis tavu skatījumu uz lietām? Es saprotu, tajās līnijās apmēram eh, notiek šī runa. Ja? Es domāju, ka tas varētu būt arī mana, ko es atklāju par sevi, vairāk arī tādu patiesību, ko, kā es rīkojos, kā es reaģēju dažādās situācijās un uh, jo vairāk arī dzīvoju, tad arī saprotu, kur ir kaut kas tāds, nu, ka es varu arī sevi ieraudzīt uh, patiesāk, varbūt. Es... Tas bija mans otrais jautājums, un ko tad ticība par tevi ir atklājusi, kā, kā tad tu reaģēji? Var piemēru kādu dot? Es domāju, ka tas iet ļoti, ļoti cieši kopā, gan atklāšana, dieva atklāšana, gan arī par sevi, ka to droši vien, ka tā nevar, nevar tā kā... Uh, atdalīt, bet um, ka ieraud, nebaid, tā cenšos nebaidīties, ieraudzīt sevi arī tādos brīžos, kurus varbūt uh, negribētu redzēt, negribētu piedzīvot, bet ejot šajā ceļā saproti, ka tas ir vajadzīgs arī tā patiesi paskatīties uz savu dzīvi, uz savu, savu attieksmi, un uh, <clears throat> tie brīži, kā, kā es reaģēju, droši vien ir kaut kāda rutīna, kaut kāda ieradumi, kā mēs reaģējam uz situācijām, kā mēs reaģējam uz cilvēkiem, uh, un kādā brīdī varbūt šķiet, ka tā ir tāda normalitāte, ka tā tam ir jābūt, bet es tā cenšos ieraudzīt arī savu, savu attieksmi, kur, nu, kur ir vērts mainīties, kur nav tikai tas ceļš, kas ir iestaigāts tā taciņa, bet ieraudzīt, nebaidīties, kā iet kaut kā kaut kā citādāk arī šo izvēļu ceļu. Jā, kas tevi pašu ir pārsteidzis par tavu attieksmi, citādāku attieksmi, kad tu citādāk reaģē vai dari citādāk? <clears throat> ir kaut kas, kas tevi pašu pat ir pārsteidzis? Pārsteidzis tādā. tādā <laughs> nu, ja tas ziņā. nav viegls jautājums, tas nav viegls jautājums. Tādā ziņā varbūt. Es... O, es šitā nezināju, kad es arī varu nezinu, nobļauties uz kādu, <laughs> vai... Nu, arī, nu, es tā vienkārši. Arī tas ir protams. jāmācās, jāreiz <laughs> apspriest savas emocijas. Un, un kā to darīt? Kā, kā nūļauties? Kā, kā nūļauties? <laughs> Jā, lai, lai neapvainotos, bet augtu cilvēks, vai ne? Nē, tādu vienu lietu droši vien, kas eh, nevarēšu izcelt un kas tā ļoti tā pārsteidzis, bet eh, es domāju, tas ir tas pats process, ka tu ieraugi, ka, ka tu vari citādāk, ka tu vari augt, protams, uzreiz, eh, ka tu nevari mainīt visas lietas, tikko tu ieraugi. Nav tā, ka viss izmainās, bet um, tas ir, kā runājam, sākumā par šī ceļa sastāvdaļa. Uh, kur es eju un, un ka es varu ieraudzīt savu dzīvi citādāk, ieraudzīt citādāk otru cilvēku, šīs savstarpējās attiecības un, un ka tādā veidā arī varam, varam kaut ko vairāk arī atklāt, ieraudzīt par sevi un, tādas personīgākās niansēs varbūt, varbūt neiešu. Labi, <coughs> bet, bet eh, um, <laughs> es negribu atlaist, <laughs> protams, bet, eh, bet uh, tu esi no katoliskas ģimenes nācis, ja? Jā, no Jūrkalnas. No, no Jūrkalnas, no suitiem. No pašiem krastiem, tur vēja vis visādākie pūš un, un tādas lietas, un atpūta pat līdz Rīgai. Jā, nav, nav pirmā reize, kad esmu <laughs> atpūsts līdz Rīgai. no nu jā. Bet eh, kāpēc ir šī tāda aspekta, ka tu esi no, no uh, eh, jūrkalnas un, un, un kad no ģimenes jau, kā teikt, saņēmis jau šo kristīgo tādu ne, iedīgli jau ģimene un tā tālāk. <clears throat> man šķiet, vismaz manis tāds priekšstats ir, ka no nu, ticībai arī augot un, un pieaugot cilvēkam un ap, iegūstot jaunas pieredzes arī mainās. Vai tā ir taisnība? Kā tava ticība ir mainījusies? Tu vari? tā kā raksturot kaut kādas lietas? Es domāju, ka pavisam noteikti tas ir, ir kas mainās. Viens tas, ko nu, pirmkārt jāatcerās, ka ticība vispirms ir dāvana no Dieva, tas nav mūsu nopelns ieguvums vai ko mēs esam tikai darījuši, vispirms viņš, kurš dod šo žēlistību, un tad mēs varam mēģināt atbildēt un iet šo, šo ticības ceļu. Un, jā, man ticības ceļš aizsākās bērnībā, kur um, vecāki gāja uz baznīcu un arī mūs visus četrus brāļus ņēma līdzi vienmēr piekalpojām pie altāra un tas bija tāds pašsaprotams moments, kas vēdienā visiem ir jābrauc uz baznīcu, izņēmumi tur daži tikai bija vai slimība vai aizputināts ceļš kādreiz un <clears throat> par ko bērnībā varbūt arī nedaudz priecājāmies, ka šo svētdienu nav jāiet uz baznīcu. <laughs> un, um, un ka tas ceļš sākās un, un tad uh, Pēc pamatskolas bija pirmā reize, kad vēja mani atpūt uz Rīgu uz katoļu ģimnāziju, kur es mācījos vidusskolā un ar domu jau par, par garīgo semināru. Un ka tas bija arī tāds um, vēl viens veids, kā varbūt dziļāk izprast ticību, labāk izprast aicinājumu, labāk izprast tā, nu, ko nozīmē, vispirms nav priesteris, vispirms ir labs ticīgais, <laughs> par ko katram ir jākļūst, tā skaitā arī priesterim, katram savā kalpošanā, aicinājumā. Uh, Un, um, un tad um, arī studijas seminārā, kur jau tā nopietnāk arī, arī padziļina šīs zināšanas, teoloģijas, filozofijas zināšanas, arī dažādas citas disciplīnas, kur uh, cilvēks pamazām auga, veidojās, bet um, ja tas paliek tikai tā kā uh, tādā zināšanu līmenī, tas varbūt nevienmēr palīdz augt ticībā, ja tu pats nemēģini to kaut kā īstenot praksē, uh, sekot tam un, un iet, iet dziļumā, tikai tādas zināšanas, tā, nu, jā, tā būs izglītība, bet nevienmēr būs tāds ticības ceļš, un patiesībā es domāju katram, vai tu esi ģimenes cilvēks vai priesteris, ka katru brīdi sev ir jāturpina jautāt, ko nozīmē mana ticība, ko nozīmē mans aicinājums un ko nozīmē uh, šodien, mūsdienu pasaulē, būt priesterim, būt eh, kristietim, būt eh, ģimenes galvam, būt ģimenes mātei, un eh, ka tas ir tas, ko, ja mēs pārtraucam meklēt, pārtraucam jautāt, man šķiet, ka mēs arī vairs neaugam, ka mēs pierodām, kaut ko esam pieņēmuši, bet ka tā atbilde, ka vienmēr ir jāmeklē no jauna, un tās ticības ceļš, ko kas iesācies ir bērnībā, pamazām attīstoties pusauģa gados, jaunības gados, ka pamazām var, protams, no vienas puses ieiet tādā rutīnā, pieredumā, bet tieši tāpēc ir svarīgi uzdot sev šo jautājumu, ko nozīmē man šodien būt par priesteri, ko nozīmē šodien būt ģimenē, cilvēkiem, kuriem ir šis ģimenes aicinājums, un, un kā es tajā visā varu augt attiecībās vispirms arī ar Dievu. Un ka tas ir tas ceļš, kurā mēs, kurā mēs ejam, kur mēs meklējam arī šo uh, šo savu veidu, kā atbildēt šodien, nevis ko iemācījāmies bērnībā. Nu, jā, tas bija skaisti, bija labi, pateicīgs esmu vecākiem par šo ievadīšanu ticībā, bet um, zinām, ka tas ļoti tā sāku. Ar to nebeidzas viss, to ja? pavisam noteikti <laughs> nebeidzas. Skaidra lieta. Ejam mazā muzikālā pauzīte, lai varam atpūsties un, protams, arī dot rādījumu arī klausītāju jums iespēju uzdot savus jautājumus vai varbūt tās arī padalīties ar savu pieredzi par ticību, uh, par ticības ceļu un, un to, kas ir tas, kas jums, kā jums, jūsu ticība ir mainījusies laika gaitā. Vai nu tas ir no bērnības līdz eh, šai dienai kaut kādā formātā kaut kas ir mainījies, kas ir mainījies jūsu ticībā un kādā veidā tas ir mainījies, būtu interesanti uzzināt. Īziņas varat sūtīt uz telefonu numuru 266 77 272 vai zvanīt studijā 679 691 31 un aprunāties par to, bet, protams, jūs varat zvanīt arī studijā vai sūtīt īziņus uz tiem pašiem numuriem, ja esat noziedojuši kaut ko rādījumu arī Latviju darbības atbalstam, jo šodien, tāpat tās kā vakar, svinam rādījumu arī dzimšanas dienu, devīto šoreiz, un vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai. Tā kā milzīgs paldies, ja tu to esi jau izdarījis un veici savu ziedojumu, bet ja ne, tad apsver tomēr nopietni apsver šo iespēju noziedot, ja ne šodien, tad vismaz šī mēneša laikā, jo kopumā šajā mēnesī mums vajag 26 tūkstošus un šobrīd ir nedaudz virs 4 tūkstošiem savā, tā kā ir vēl kur ieskrieties, lai tiešām šī mēneša budžets tiktu izpildīts. Milzīgs paldies par tavu atbalstu, par tavu gatavību, uh, un upuri arī e, atņemot no sevis kaut ko, lai padalītos ar rādījumu arī un nodrošinātu rādījumu arī misiju. Kādā veidā tu vari noziedot? Ej uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv sadaļu zvied, ziedot, un tur ir dažādi veidi, vai tas būtu bankas e, pārskaitījums, PayPal poga vai ziedojums skaidrs naudas ziedojums, ziedojuma kastītēm. Varbūt tās arī uh, sazinoties ar radio komandu un nododiet, nododot tieši rokā šo ziedojumu, vai, protams, arī ir ziedojuma tālrunis, pa kuru zvanot, tu ziedo 4,27 eiro. Ziedojuma tālruņa numurs ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Atkārtošu vēlreiz šo ziedojumu numuru 9 0 0 0 6 7 6 9. Paldies, paldies, un pēc maz brīža būsim atpakaļ, lai kopā ar priesteru Tomu, lai iztaujātu priesteru Tomu un varbūt tās atbildētu arī uz jūsu jautājumiem, ja tāda būtu. pār pasauli, kas jūs dāvā tavu lielo atnākšanu klusībā. Atvēriet savas sirdis noslēpumiem, kas ik reizi gadā mums, kā dēlā nedotām. tikai viens solis klus, sniegā par mani dus, par mani dus. Viņš šeit ir jau bijis, tik neredzams, nezināms un kluss. I got Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveiki, sveiki, rādījumi arī klausītāji, kā jums iet šajā rītā, šajā rīta cēlienā, varbūt tās tā teikt. Eh, ceru, ka ļoti labi šajā dienā mums šeit rādījumi arī eh, studijā iet ļoti labi, ar priesteri tomi runājamies. Uh, uzdodam grūtus jautājumus, uz kuriem nebūtu nav tik viegli atbildēt. Es ceru, ka jūs arī padomājat par to, kā jūs atbildētu, jo tā, kad es jūs satikšu, es obligāti uzdošu tos jautājumus. Tā kā sargieties, sargieties, <laughs> bet eh, jā, radījumi arī klausītāji labi iet ne tikai tādēļ, ka ir priesteris numi, bet arī tādēļ, ka ir radījumi arī Latvijas dzimšanas diena, devītā, un vācam līdzekļus radījumi arī uh, decembra mēneša izdevumu sekšanai kopumā 26 tūkstoši, jā, liela summa, bet paļaujamies uz to, ka visi kopā mēs to varam arī savākt, lai radio varētu pildīt savu misiju ne tikai šajā 9. jubilejā, bet 10. Eh, un 90. un tā uz priekšu. Tā kā, ja tu dzirdi mani un gribi atbalstīt radio, tad ej uz radio arī mājaslapa rml.lv, slīpsvītra ziedod, ziedod, vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. Šādā veidā tu ziedo 4,27 eiro. Un, kā es mīlu teikt, iespējams tieši tik daudz arī vajag, ne vairāk, ja katrs vien mēs uzvanītu un veiktu šo ziedojumu. Bet, jebkurā gadījumā, paldies par mazāku vai lielāku ziedojumu, uh, ar kuru jūs uh, padarat iespējamu rādījumu arī darbību un misiju. Uh, Atgriežoties pie ticības un priestera Toma, nevienu jautājumu neesmu saņēmis, nezinu, kā, vai jūs neklausaties, viss skaidrs vai nekas nav skaidrs par šo to lietu, vai nekas vienkārši neinteresē, nu nezinu, padodat ziņu, kā ir ar jums, vai dzīve esat tajā galā, bet šajā galā esam dzīvi, <laughs> nu tā. Dzīvāk par dzīvi. <laughs> Dzīvāk par dzīvi, tieši tā, tieši tā, bet eh, jautājums turpinot par to ticību un par ticības ceļu izzināšanu, uh, un, un visādām tādām lietām. <clears throat> jau tas, par ko runājām, ir, ka mūsu ticība var mainīties laika gaitā. Nu, mēs kļūstam vecāki, lielākas pieredzes, dažādākas tās pieredzes uzkrājam, un līdz ar to mēs, mūsu izpratni par ticību kaut kādā veidā mainās. Nu, par to tu mēģināji tā kā skaidrot, runāt, ja, kad tā tas notiek. Jā, bet diemžēl notiek arī <clears throat> otrādi. Ja mēs vairs neko nemeklējam, es esmu ticīgs, ir tradīcija no bērnības, esmu bijis baznīcā, uh, un labākajā gadījumā arī apmeklēju baznīcu vairākas reizes gadā. Un, jā, tas ir tā, varbūt kaut kur tradīcija, reizēm būt bailes, ka, nu, kā tad es neaiziešu uz baznīcu, bet, um, ka droši vien arī uz otru pusi, diemžēl, tā tas notiek, ne tikai izaugsme, bet arī tāda regress. <laughs> jā, arī tā palikt kaut kādā tādā tradīcija līmenī, bet nemeklēt šīs personīgās attiecības. Tātad ticību var arī pazaudēt, ja? Es domāju, ka jā, ja, tas, um, ja mēs tā kā nerūpējamies, tas nav svarīgi un, un izvēlamies kaut kādus um, citus ceļus un nepievēršam uzmanību, es domāju, ka var arī nu, kaut kur tā varbūt nepavisam pazaudēt, bet kaut kur zem tādas biezas pelnu kārtas mēs <laughs> viņu varam paslēpt. <laughs> un ko tādā gadījumā darīt vai neko nedarīt? Ja man ir labi eh, tā, kāpēc, kāpēc man kaut kas būtu jādara? Nu, ir nu, ievērta, domāju, nav, ka tā, nu, ko, ko vispār ticība tad dod tādā gadījumā? Es domāju, ka daudzi cilvēki tā arī, tā arī dzīvo, un kad arī sev uzdod jautājumus, ko man tā ticība dod, kāpēc man vajadzīga ir, ir lūkšana, kāpēc man vajadzīga baznīca, kāpēc ir vajadzīga svētā mise. Es domāju, ka, ka Mums tas... ir priesteris tūlītās atbildēs, kāpēc, jā. <laughs> Nu, es domāju, katram tas ir ļoti, ļoti personīgi. Jā, kā jau teicu, citam var būt vajadzīga dēļ tradīcijas, eh, Ziemassvētkos dēļ eh, labām emocijām, aiziet un kur ir skaista liturģija, dziesmas un, un tāda atmosfēra Ziemassvētku vakarā skaisti. Bet ir cilvēki, kuriem tā ir eh, nepieciešamība, tāpat kā fiziski paēst, tur šī garīgā barība saņemt no Dieva žēlastību un ko mēs ar, ar kaut kādiem tādiem racionāliem apsvērumiem nevaram izskaidrot bieži vien, kāpēc vajag, bet es zinu, ka manai dvēselē ir vajadzīga šis, um, šis, šis spēcinošā barība, ka nepietiek tikai, ka es uh, pats kaut kur uh, mēģinu, kaut ko tā, bet ka tas ir reāla Dieva klātbūtne, palīdzība, kur es ar viņu satiekos, viņš man palīdz dot spēku arī uh, ikdienas dzīvē, tad griežoties pie tiem, kuri ir pazaudējuši ticību, ko darīt, nu, es domāju, ka Baznīca jau to lielā mērā dara, kā ir vajadzīgā lūkšana par šiem cilvēkiem, jo, kā teicu, sākumā, ka ir ticība ir, ir dāvana, un jā, dāvanu mēs varam pieņemt, varam attīstīt, bet dāvanu mēs varam nolikt kaut kur stūrītī un nepievērst uzmanību, un varbūt ir vajadzīgs kāds tāds īstais, īstais brīdis, kas pienāk, jo, nu, pirmkārt arī Dievs ir tas, kurš darbojās, ne tikai uh, ka es pats varu kaut kā atgriezties pie šīs ticības, vai kāds no malas man var pateikt, kas ir jādara, bet dziļi sirdī tā ir Dieva darbība, un Dievs mūs arī tādos brīžos neatstāja, bet atradīs kādu īsto momentu, kad atkal pamudināt tos pelnus nopūst un, nu, jā. to liesmiņu. Un, un, un man gribējās tieši prasīt tagad par tādu lietu, ka nu ir cilvēki, kad pasaka, nu, nu man tāpat tās ir labi, priekš, ka man Dievu un baznīca apgrūtinās manu dzīvi, taču visādas prasības ir, Man nu, šķiet, ka svarīgi arī tādā brīdī šo cilvēku viedokli pieņemt, nemēģināt pārliecināt. Nē, tu nesaproti. Bet ja mana ticība saka, ka nē, man vajag pārliecināt, nu, <laughs> vēl Ko <laughs> nu, es domāju, var, jo pārliecināt, kādā veidā pārliecināt. Ar vārdiem bieži vien nedarbojās. Mēs varam runāt, un nu, tur jau tikai tā, tā pati saruna, kas pie, pie aluskausa <laughs> par ticības, par reliģijas lietām. Uh, ja cilvēks nav gatavs pieņemt vai arī pat nav gatavs atzīt, ka viņam varbūt kaut kur dziļu sirdī ir šī vēlme, bet, nu, ir kaut kādas, nu, diemžēl ir ievainojumi, kas rodās cilvēkiem. Mēs jau nevaram iekāpt viņa kurpēs, bet arī tādos brīžos, kad varbūt viņam ir pilnīgi pretējs viedoklis, neatstāt, vienkārši būt blakus, turpināt cilvēciskās attiecības, draudzību un, un ar savu piemēru liecināt un palikt uzticīgiem vēl jo dedzīgāk tam, kas man ir svarīgs un arī par šo cilvēku lūgties, jo vārdi ir tie, kas ļoti reti mūs kaut, kur, kaut ko pārmaina, kaut ko uzrunā. Nu, tāda ir mūsu cilvēka daba, kaut kas ieņēmis prātā, nu tad tā ir mana spītība <laughs> reizēm, kas neļauj kaut ko citu pieņemt. Un, un jā, var arī runāt, var arī, protams, ir jādara, ir jāsludinā, bet uh, arī atrast tādu attiecīgo attiecīgo laiku, situāciju, kur šis cilvēks varbūt ir visvairāk atvērts un uh, un nenorādīt, ka tu neko nesaproti, bet, nu, jā, ka vienkārši... Nu, tas tāds ir. kārdinājums, vai ne? Ļoti liels. <laughs> Tur kā kārdinājums. Un, un jā, jo es stingrāku pareiz. vārdu pateikšu, jo labāk būs, jo atgriezīs. <laughs> un, un galvenais tiem, kas jau ir baznīcā, un jo skaļāk, jo, jā, jo stingrāk, jo labāk. arī par tiem, kuri nenāk. <laughs> Tieši tā. Bet eh, mums ir atnākusi īziņa, kas saka, esam dzīvi un uzmanīgi klausāmies. Rīkšķīt, milzīgi paldies, ka padevāt kādu ziņu, vismaz kāds padeva ziņu par to, ka klausās. Milzīgs, milzīgs paldies! Atgādinu arī šajā reizē, kad kopā ar mani šeit studijā ir priesteris Toms, ar kuru runājam par um, nu, ticību un ar ticību uh, Eh, saistītām lietām un tā tālāk. Eh, atgādināšu arī to, ka ir marietons, 9. Eh, dzimšanas diena, rādījuma arī Latvija 9. dzimšanas dienu un aicinām, lūdzam iesaistīties atbalstot ar saviem ziedojumiem, lai mēs varētu svinēt ne tikai 9. dzimšanas dienu, bet daudzas, daudzas citas dzimšanas dienas. Tas ir iespējams tikai tādēļ, ka jūs mūs atbalstat ar saviem ziedojumiem, uh, ko varat izdarīt, ejot uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot un atrodot eh, visus iespējamos veidus, kā varat noziedot, vai, protams, eh, zvanot pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedojot 4,27 centus, milzīgs paldies par to, bet mums ir zvans. Lūdzu! Slavēties, Kristus! Mūžīgi! Uh, Priesteri Jāni, neguļam, neguļam. Klausamies arī. Nu, um, forši, forši. <laughs> jā, jo, jo kā, kā vienmēr no jūrmalas klausos un, un sveiciens uh, priesterim uh, Tomam. Un Paldies. Vienkārši man ir jautājums. Man ir jautājums. Uz priekšu. Uh, uh, kalpojot, nu, ir, ir uh, Eh, situācijas dažādas, un, un, un, un, un tas, laiks, eh, tas laika griezums ir ļoti interesanta lieta. Ja? Sākumā tā lielā dedzība, un, un, un kā vakar daudz runājām arī par šīm krīzēm, bet, eh, bet no tās krīzes iziešana dažkārt ir ļoti, ja saka, to kvalitāti pat palielina. Ja, ja, ja, ja ar Dieva žēlastību sadarbojoties, un, un, un protams, mūsu kā ticīgo lūkšanas ir ļoti svarīgas arī, arī, arī priesteru dzīvē un katras ticīgā cilvēka dzīvē. Eh, gribēju jautāt, eh, kad tā dienas, eh, ikdienas rutīna dažreiz pārņem, kas ir tas, kas palīdz, kā saka, iznākt, iznākt un atjaunot, atsvaidzināt to visu, to, teiksim, to, uh, um, to dedzību, kas ir bijis paš, pašā sākumā. Tāds ir mans jautājums. Mhm. Paldies, Jā. paldies par jautājumu. Jā, paldies par jautājumu. Tiešām ļoti svarīgs jautājums katra cilvēka dzīvē, arī priesterim. Uh, protams, ka iestājās rutīna, iestājās pieredums, bet uh, arī priesteriem ir paredzēts katru gadu rekolekcijas uz vairākām dienām – un vēlams, ka tas ir kaut kur, kaut kur citur, varbūt ne savā, savā teritorijā, ikdienā, diecēzē, kur dzīvo. Izrau, izraušanās no, no ikdienas palīdz un būšana kaut kur, kaut nedaudz, eh, kaut kur būt projām, atpūta un eh, arī tādā personīgā rūpes par ne tikai par savu garīgo labklājību, bet arī par savu fizisko labsajūtu, par veselību, kas arī, arī ir svarīgi un, un tie ir arī dažādi dažādi hobiji, kas, kas var palīdzēt un kas palīdz noteikti un cik jau nu katram arī atrodās laika un iespējas tiem, tiem veltīt, bet neļaut sevi ieraut tādā, tādā vienaldzībā un izrauties no, no tādas eh, rutīnas, ka ir tikai viens un tas pats, bet ka es arī mēģinu kaut kur, vai kaut kur aizbraukt, vai nedaudz kaut kā pamainīt savu ikdienu laiku pa laikam, uh, Un, ja mēs kaut kādas darbības atkārtojam, ka tas tā ļoti, jā, tā vienaldzība paliek un vairs nav, nav aizraujoši, interesanti. Domāju, ka tas ir tāds vienā vārdā pārmaiņas, ko laiku pa laikam arī savā dzīvē ieviešam dažādās, dažādās nozīmēs. Uh, e, un, un tā ir ļoti, manuprāt, pareiza un laba atbilde, bet e, es tā pie sevis arī dažreiz aizdomājos, kad uh, Nu viens, ka mēs, mēs varam ieskriet tādā ritenī, ka mums nepārtraukt vajag to tonusu, to uh, de, dopamīnu smadzenēm, lai varētu, ka teikt, lai mēs būtu justos laimīgi nepārtraukt, bet, bet otra puse tam visam ir arī tā, ka, nu, tā ir dzīves arī sastāvdaļa, tas monotonums un, un, un varbūt tās garlaicība kādā brīdī, vai ne, nu, kad, uh, neustver to kā traģēdiju savā ziņā un pieņemt kā mm. tādu otru pusi eh, dzīves realitātei. Varbūt ir svarīgi arī... sevi pazīt, ieraudzīt, kurā brīdī jau varbūt draud tādas briesmas kaut kur ieslīgt pa daudz tādā, tādā varbūt nedaudz depresīvā stāvoklī, kur tā ir vienkārši kāda ikdienas rutīna pienākumi, kas ir jādara, bet kur varbūt sevi aiziet tādā uh, nedaudz neveselīgā gultnē, kad nu, no, mēs ierauž, tā, un tas, tā. Un nu, no tā ir svarīgi izrauties, jā. un nevis visu laiku, nu jā, visu laiku meklēt pārmaiņas katru dienu kaut ko citu, nevienam darbam nenodoties līdz galām droši vien. Nu, beig, nav, beigās, nav man, tā ir. Bet mums vēl viens vans. Lūdzu, lūdzu. Nu, lai būs slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Dobaļas klausās, klausās neguļ un ziedo. Paldies, paldies jums par raidījumu. Lai jums Dieva svētība. Paldies. Mēs, lai vairāk būtu ziedotāji, lai saziedu to naudiņu. Ar lūkšanām tiešām izdosies ar saziedot. Sirsnīgs paldies un paldies, ka ziedojat. Jā, tas ir atgādinājums, vēlreiz atgādinājums tam, ka um, mēs tikai kopā jūsu ziedojumi ir tie, kas, kas var palīdzēt uh, radījumu arī Latvijas darboties, strādāt, pildīt savu misiju. Man liekas, par misiju labi ir runāt, jo, nu jā, Tas nav tikai darbs galu galā. Uh, milzīgs paldies par atgādinājumu, par, par ziņu, ka esat dzīvi un neguļat un, un dzirdat arī mūs, jo dažreiz ir vērts dzirdēt, ka jūs tajā pusē esat. Kaut vai pasakot, ka nu neko nesaprotu, nu ko tu tur mēģini runāt vai uh, uzdodot jautājumu, kas var veicināt to saprašanas lietu. Bet ir vēl viens jautājums, un jautājums ir, kā veicināt ticību tuvajos, uh, ja kategoriski ir pret vai arī meklē punktu uz i Jēzumu? Nu, ļoti labs jautājums. Jā. Tas ir ļoti labs un droši vien mūžām neatbildāms jautājums līdz galam, bet jā, tā paskatoties nedaudz otrādi uz šo jautājumu, ko darīt, lai vēl vairāk ticīt savus tuviniekus atbaidītu no ticības, no baznīcas, ir mēģināt kaut ko uzspiest. Un es domāju, ka viens no tādiem Eh, labākajiem veidiem, manuprāt, ka vienkārši pieņemt šos cilvēkus, ka šobrīd viņiem ir tāds stāvoklis, šobrīd viņi nav gatavi varbūt iet kaut kur tālāk attiecībās ar Dievu, kaut kādu iemeslu dēļ, ko mēs varbūt varam arī nezināt vai, vai tikai nojaušam, un eh, pieņemt šos cilvēkus un būt blakus un lūkšanā viņus nes Dievu priekšā, un ka galu galā tas ir vislielākais ieguldījums, uh, ko vecāki var arī par saviem bērniem, nevis norāt, ka tu neesi, neesi baznīcā katru svētdienu, vai tu norāt par to, ka tu neej pie grēksūdzes, un norāt, norāt, norāt, un beigās vēl vairāk šos cilvēkus atgrūž, un nekad viņus vairs neredzēsim baznīcā, bet e, pieņemt. Nu, no citiem lakus. vārdiem, netaisam krusta karus ar ģimenes locekļiem. ja? <laughs> Tas nav mūsu pienākums un nu, vajadzība. Un tam nav panākumu. To arī Dievs negrib no mums. un tam nav panākumu. <laughs> Bet no Franciska draudzes jauniešiem mums raksta uh, prieks dzirdēt priesteri Tomu un arī mani, <laughs> ja. sveiciens rādījumu arī dzimšanas dienā ar ziedojumu, maza kūciņa, es nezinu, vai tas ir tas ziedojums, <laughs> vai, bet uh, arī reklāmas pauzīte, un viņi aicina, jaunieši aicina šovakar uz jauniešu vakaru Franciska draudzes telpās pulkstenis 20, 19.00 uzzināsim vairāk par adventi, pietējas un gardumiem. Jā, šodien galu galā svētā Nikolaja diena, tā kā viņš ir arī tas, kurš, nu, kurā, tā kā tradīcija saka, arī ir Santa Klausa cēlies. <laughs> tā arī saka, tā arī saka. Ināra no Lūdzes raksta un saka, lai slavēts Jēzus Kristus, sveicināts priesteri Tomu un liels paldies par adventa kalendāru pārdomām, ļoti dziļi un ir par ko aizdomāties. Paldies no visas sirds! paldies ludzēniešiem arī par, uh, par to, kad padevāt ziņu. Jā, Tātad mūsu dzird arī tajā klausās. galā, jā, jā, ne tikai šeit Rīgā, bet tajā galā es zinu, kad ar daudz viet citur arī mūs klausās. Ja vien padosiet ziņu, mēs zināsim, kur. Bet atgādinu, ka šodien ir arī uh, eh, rādījuma arī Latvija dzimšanas diena, devītā dzimšanas diena, un aicinām atbalstīt ar saviem ziedojumiem uh, lai mēs varētu jaudīgi skanēt arī uz priekšu. Šo mēnesi mums, lai sektu visu šī mēneša izdevumus, vajag 26 tūkstošus eiro. Šī mēneša izdevus, izdevumus plus arī tādus attīstības eh, veicināšanas eh, pasākumus un, un atjaunošanas pasākumiem ir vajadzīgi 26 tūkstoši eiro, ir gana daudz, un šobrīd ir savākti virs 4 tūkstošiem, tā kā ļoti daudz vēl ir vajadzības. Uh, ja tu vari atbalstīt ar mazāku vai lielāku ziedojumu, tad lūdzi, lūdzu nepaie garām, aizēju uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot un veic savu ziedojumu vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. Starp citu, ja tu noziedo, tad uh, uzraksti varbūt tās, lai mēs redzam un zinām, kā pildās, izpildās mūsu budžets. Uh, Gribētos šā, šīs dienas laikā varbūt tās salasīt vismaz vēl vienu tūkstotu, lai šodien būtu pieci tūkstoši jau kontā, ja varētu vēl divus, tad mums būtu seši tūkstoši, un tad jau mēnesis nemaz tik tālu uh, nav, kā lai izpildītos viss budžets, vai ne tā, pamazītiņām, nu pamazītiņām. Jā, savākt 18, tad jau tur pavisam. Nu, pavisam viegli būtu tādā gadījumā. Apsolu, Tā, kad būs savākts 26,000, neskanēs vairāk tādi lūgumi un aicinājumi. <laughs> Tad mēs mierīgi nomierināsimies un, un gaidīsim nākošo mēnesi, kad atkal vajadzēs maksāt. <laughs> no nu, es tā ar joku, bet tā ir realitāte. Tāda ir. Un pateicoties jums, mēs varam to visu paveikt. Tieši tā. Ejam mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai noslēgtu šo uh, rīta katehēzi. Thank you. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Milzīgs, milzīgs paldies, radījumēr klausītāji. Jā, precizējoša informācija mums šobrīd jau ir 5090 eiro, nu gandrīz 5090 eiro. Uh, Tā kā es te kļūdījos, tagad atjauninājās eh, dati un redzu, ka mums ir savākti eh, jau 5000 šī mēneša griežu, griezumā. Tātad līdz šai dienai, no 1. decembra līdz šobrīdim ir 5000 vakar un šorīt mums ir saziedi, saziedoti 1906 eh, eiro. Milzīgs, milzīgs paldies! Uh, Eh, var izklausīties kā maza summa, bet redzam, ka jūs mūs atbalstat, un tas ir arī galvenais, ko varbūt tās šā, šī marietona laikā arī gribas redzēt, kad jūs mūs dzirdat un kad jūs mūs atbalstat arī ar ziedojumiem un lūkšanām, un to šobrīd skaisti redzam. Vēl pietrūks 20 900 eh, eiro. Eh, ir tomēr vēl jāpiepūlas, lai mēs savāktu visu vajadzīgo summu, bet skatoties, kā uh, maz pamazītiņām pildās budžets, es ticu, ka mēs to arī paveiksim. Ir vairākas īziņas, un tās nolasīšu pirms, eh, ja paliks laiks ķerties klāt, vēl paturpināt par ticības jautājumiem, bet es domāju, man vienmēr ir patīkami lasīt īziņas, kad kāds uzraksta, un uh, un izsaka pateicību vai nezinu, komplimentu uh, arī šiem viesiem, kas atnākuši. Jo, vai aizrādījumu? Uh, nu, aizrādījumus mazāk, tos tāpatās, lai, lai saka pa taisnu, <laughs> bet, ne, bet, bet e, tos komplimentus un, un pateicības, jo, jo tas ir ar tāds, ne tikai nauda ir vajadzīga, bet arī kādi komplimenti un pateicības, lai, lai tev būtu tā motivācija un stimuls un enerģija turpināt, jo ja tikai sliktu dzirdi vai, redz vai neko neredz, tad ir grūti. Ne? Un šeit raksta no Liepājas svētā Jāzepa katedrālas draudzes. Jā. Tas bija, kur tas laiks bija, kad tu biji draudzē Liepājā? Jā? Tas bija sen. <laughs> jā, toties cilvēki atceras un raksta, lai slavēts mūsu kungs Jēzus Kristus. Pateicība Dievam par priesteri Tomu, Uh, un viņa kalpošana Liepājas svētā Jāzepa katedrālē par ļoti skaidrojošiem sprediķiem mises laikā, iejūtību pret, drau, pret draudzes locekļiem, uh, un viņu vajadzībām un garīgo aprūpi, lai Dievs svētī un sargā viņu no visa ļaunā un dāvā visas vajadzīgās žēlsirdības kalpojot Dievam un cilvēkajiem. Atceramies Tomu ar lielu mīlestību un pateicību par viņas svētīgo darbu. Lūdzam Dievu par viņu. Paldies! Jā, tā, nu tāda īziņa, ļoti patīkama īziņa, jā, atnākus un, un, un uzreiz labāk ar sirdi, ap sirdi paliek un ar sirdi labāk paliek. Paldies rādījumu arī un priesterim Tomam. Kāds ir priesteri Toma hobijs tāds jautājums? Varbūt tas to, uz to var atbildēt arī? Mm. Jā, to var atbildēt. Um, man ir uh, dažādi hobiji atkarībā no, no gada laika. Viens no hobijiem ir man braukt ar riteni, arī vasarā, kad tas ir iespējams, un ziemā man patīk arī slēpot, tāda kalnu slēpošana, pēdējos gadus gan nav sanācis, bet tas ir arī viens no tādiem ziemas hobijiem, un tad nesen tāds hobijs, kas vēl ir ienācis, ir uh, pabraukāties ar motociklu. Nē, nu tie visi bīstam hobiji. Nezinu, radījuma arī klausītāji. <laughs> Bet, nu, katrā Bet, ziņā, eh, ja zinu, brauc ar prātu, tad, eh, tad ir drošāk. Ar, <laughs> tad ir drošāk, jā. Eh, kāda cita īziņa saka, labrīt, arī tepat klausāmies Torņkalnā. Ļoti skaista dziesma, skanēja iepriekšējā ēterā, prasa, kas tas bija par dziedāšanu, par dziesmu un tā tālāk. Uh, Nu, to vajadzēs noskaidrot, jo es, diemžēl, nepateikšu, nezinu, kas tur bija, vai, vai nebija, piedošana, piedošana neizsekoja līdz e, tai dziesmiņai, un tagad jau no saraksta viņa man ir pazuduši, pazudusi, līdz ar to es nepateikšu. Bet, e, vajadzēs precizēt. E, vajadzēs precizēt, bet, ja bija skaista, izbaudam, neraizējamies, gan jau pienāks nākošā reize, un, un dzirdēsim atkal. Uh, Sirsnīgs sveicienu un pateicību rādījumu arī neatņemamam mūsu ikdienas, eh, neatņemamai mūsu ikdienas sastāvdaļā, lai Dievs un Dieva apredzība un Dievmātes aizbildniecība arī turpmāk. Paldies visiem brīvprātīgiem un darbiniekiem. Milzīgs paldies arī par šādu eh, vēstījumu. Tiešām milzīgs, milzīgs paldies <clears throat> rādījumu arī klausītājiem. Man prieks, protams, dzirdēt, eh, jo uh, Jo, nu, saprotams, skaidrs, ka jūs esat otrā radioaparāta pusē, tas ir labi, labi, ļoti labi. Jā, ka mēs tikai nesarunājāmies šeit. Eh, paši <laughs> ar sevi, paši ar sevi, jā, nu, dažreiz tā uznāk, bet eh, es zinu, zinu, protams, ka es zinu, kad jūs tur esat, pat ja arī ne, nerakstat vai nesa, nezvanat un neuzdodat jautājumus, eh, tikai mieru, tikai mieru, visu zinām. Bet tik un tā, šat tad ir labi, kad padodat ziņu. Un vēlreiz gribu pateikt atkal paldies par jūsu atbalstu, gan ar šīm īziņām, tātad ar jūsu domām, gan ar jūsu lūkšanām, gan, protams, ar jūsu ziedojumiem, rādījumu arī misijas veikšanā. Viss tas ir kopīgi vajadzīgs. Starp citu, šodien pulkstien 12. Eh, būs svētā mise eh, un lūksimies par ziedotājiem un par visiem labdariem, kas ar domām, lūkšanām vai ar naudu arī atbalsta mūs. Bet noslēgumā varbūt tās, um, lai noslēgtu arī ar tādu uh, ticības gaismu vai eh, ticības perspektīvu šo rīta katehēzi, eh, nu, droši vien eh, tas mans jautājums ir, kā saglabāt ticību vispār laikā, kad notiek tādas visādas briesmas visapkārt, kad ir grūti. Nu, tur ekonomika Latvijā aizvien smagāka. Tur blakus Ukrainā karš un, un citviet karš un droši vien arī personīgas kaut kādas problēmas un izaicinām. Kā tādos apstākļos var saglabāt ticību? Varbūt viens no veidiem eh, mazāk lasīt un skatīties ziņas. Protams, ir eh, jāseko līdzi, kas notiek pasaulē, bet lai tas nepaliek par tādu apsēstību, arī varbūt nedaudz tā filtrēt, ko mums mēģina uzspiest kādas, kādu informāciju, padomāt, kāpēc tieši to informāciju mums grib nodot un kāpēc tieši tās desmit ziņas ir vakara panorāmā izvēlētas un cik daudz mēs ļaujam arī pārņemt tai bezcerībai, ko mums mēģina pasniegt un um, te pašā laikā ieraudzīt arī, arī kaut ko pozitīvu. Nav tā, ka ir apkārt tikai kari, ka ir tikai uh, dažādas dabas katastrofas, ka ir tikai viss slikti un kad arī ekonomikā viss ir tikai slikti. Tā nav patiesība un ieraudzīt, ieraudzīt to labo, un ka mēs varam būt, vispirms, ka esam, esam dzīvi, pateikties, un es domāju, ka pateicība ir tā, kas mums palīdz arī ikdienā citādāk paskatīties, gan uz tiem pašiem jautājumiem par karu, par, par, par mieru, par ekonomiku, par bagātību, nabadzību, uh, bet ka ieraudzīt, ka mums tiešām ir daudz par ko pateikties un ka sevi modināt arī tādu, tādu cerību, kā mēs varam dzīvot šobrīd mierā, ka mēs varam arī kaut kā, nu, kaut kā iztikt, citreiz ir grūtāk, citreiz ir vieglāk, bet ka, nu, es domāju, ka pateikties par to, ko mēs varam katru dienu piedzīvot un neļaut tumsai pārņemt, ieraudzīt gaismu, un šī gaisma ir mūsu arī attiecībās ar Dievu, uh, ka lūgties, jā, mēs lūdzamies par Ukrainu, lūdzamies par cilvēkiem, kas cieš, lūdzamies par, par dažādām vajadzībām, bet ka lūkšanā varam ietvert arī, arī pateicību gan par sevi, par saviem tuviniekiem, par savu pilsētu, par, par to labo, kas notiek, un jo vairāk mēs arī to praktizējam, jo vairāk varam arī ieraudzīt, ka tik tiešām ir, ir par ko pateikties un ka nav viss slikti, ka ir cerības stariņš, ka mēs varam iet šajā ticības ceļā un, varam pastāvēt arī mūsdienu pasaulē, kur mums mēģina iestāstīt, ka viss ir slikti un nav nekādu cerību. Nē, mums to Jēzus ir parādījis, ka mums ir cerība, tikai jāpaliek kopā ar viņu. Un... Nu, mūsu smadziņu tāds refleks ir saskatīt ļaunu un reaģēt uz to ļaunu, varbūt tās e, mēģināt pārprogrammēt arī smadzenes ieraudzīt to realitāti, kas ir daudz daudz e, dažādāka un ir labās lietas un visādas citas, ir garlaicīgās <laughs> lietas pa vidu Jā, un ne, nepazautēt galvu. Tad, kad uh, saskaramies ar kaut kādām lietām, ja? Jā, neļauj droši vien mums, lai uzspiež kādu vienu viedokli, bet nedaudz uh, domāt par to. Ar domāt kā, līdz kāpēc to vienmēr. mums jāzina, kāpēc mēs gribam tik daudz ziņas ikdienā lasīt. Nu, nu, vai tas tā. palīdz vai traucē? Un zvans, ne, tomēr nolika. Nesagaidīja. Nolika, nesagaidīja. Nu, gadās arī tā, neko darīt. Rādījumi arī klausītāji, ar to gan mums tad arī būs jābeidz šīs eh, rīta saruna. Uh, Gan jau kādā citā reizē tiksimies, vai priesteri to mēs arī regulāri dzirdam mūsu um, ēterā, vai tas būtu um, adventa kalendārs, vai tas būtu arī um, nu, pāvesta katehēžu um, kā, kā tiek tulkošanā, ja, tā laikam, vai komentēšanā, varbūt es <laughs> tā varētu. Gan, gan. <laughs> nu, gan, gan. Jā, tā kā ir, ir priestieris Toms, ir, ir viesis, regulārs viesis mūsu vidū, tā kā gan jau, ka būs vēlreiz, un it īpaši, ja jūs uzstāsiet, kad vajag, tad vēl jau vairāk eh, viņš būs mūsu, eh, mūsu ētrā, bet eh, ar to gan es arī gribu pateikt paldies. Jā, es arī gribu pateikties par jūsu ziņām, par jūsu labajiem vārdiem, es tiešām iedrošinoši un arī palīdzoši. Tas arī viens no veidiem, kā mēs varam palīdzēt citiem arī iet šo ceļu, iedrošinot, sakot labu, nepietaupot, uz to vienu dienu cilvēkam mūžā, kad tevi nesā uz rokām un saka tikai labu, bet to darīt šajās dzīves laikā. <laughs> Tieši tam. <laughs> paldies tieši jums. Tam. Un, un tad šajā sakrā gribu pateikt paldies ar vēlreiz paldies par jūsu ziedojumiem. Šo vakaru un šodien esam savākoši nepilnos divus tūkstošus, uh, un tas, protams, ir skaisti, un, un paldies par tādu dāsnu ziedojumu. Uh, Eh, vēl ir daudz, vēl ir vajadzīgi eh, vairāk kā 20 tūkstoši, lai mēs eh, šī mēneša budžetu izpildītu. Uh, Eh, ja vari atbalst, ej uz rādījumu arī mājaslapu sadaļu ziedot un izvēlēs sev piemērotāko veidu, kā noziedot vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9 un ziedot 4 eiro 27 centus. Milzīgs, milzīgs paldies! Mm, grūti pateikt kaut kā vairāk, izrādīt to pateicību, redzot, kā jūs mūs atbalstat, vai tas būtu ar ziedojumiem vai ar lūkšanām, kā pateikt vienkārši paldies, bet tas ir no sirds. Uh, Tā kā milzīgs, milzīgs eh, paldies. Pēc brīža jau būsim atpakaļ ēterā, lai turpinātu šo marietona dzimšanas dienas eh, svētku ēteru par ticības lieciniekiem un ar ticības lieciniekiem. Pieslēdzieties, klausieties, dalaties un iesaistieties, protams, arī ziedojiet, lai mēs varētu turpināt arī darboties, skanēt un pildīt savu misiju. Vēlreiz visiem paldies uz tikšanos pēc maza, maza brītiņa.